Девет планини покрити с мъгли, а в десетата са моите младини. Девет планини покрити с мъгли, а в десетата са моите младини. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Бил през нощта ти се прибра, те сама, чак до сутринта, пинал през нощта, ти не се прибра, те сама, чак до сутринта. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужи. Жени, ах боли, боли какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чуждите жени. Казвай де си с коя жена, чак до сутринта, и де си бил ти цяла нощ, с коя жена, чак до сутринта. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ох, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Кърв ли си бил, когато си ме любил, че аз не съм за теб и ти не си за мен? Кърв ли си бил, когато си ме любил, че аз не съм за теб и ти не си за мен. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ах, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени, защото ходиш ти с чужите жени, защото ходиш ти с чужите жени. manikuri si bila O, oj ti vek, dvadesiti vek Kako ošli vidi ošli čovek O, oj ti vek, dvadesiti vek Kako ošli vidi ošli čovek Zamiu biška, zaljubi kazi jedna moma, da se oženim, tja mi obiška, na meni bika ljubja tjas, a drugi kani Какво ще види още човек по мой ти век, 20 век? Какво ще види още човек? Жената още в леглото, мъжът ти носи кафето. Жената чаша ти носи кафето, а тя му иска конячето и цигари с кибричето. А тя му иска конячето и цигари с запалката. Ой, ти век, ти век, какво ще види още човек? Ой, ти век, ти век, какво ще види още човек? Жените още капризни търсят мъже съвремени. Жените още капризни търсят мъже съвремени. Да имат повичко пара колко дали да имат повечко пари и да са малко подали. О, ой ти век, двадесети век, какво ще види още човек? О, ой ти век, двадесети век, какво ще види още човек? си пазарят, дете не искат да родят. В все си пазарят, дете не искат да родят. Да не си губят формите, формите замерах лиите. Да не си губят формите, формите замерах лиите. Къде си ти бе, какво ще види още човек? О, ой ти век, двадесети бе, какво ще ме още мъже? Не ли ми малко на згода, жена? jašec razvoda, ne li mi malko zgoda, ženiti plašec razvoda, spariti od razvodite, poslo ih mi plovdiv zavodite, spariti od razvodite, poslo ih mi plovdiv zavodite, o, oj ti vek, dvadesiti vek, каково ж ты видишь. още човек, о, ой ти век, 20 век, какво ли ще бъде през 25? те убав, кога имаш пари, има моме за любене и млади и стари, има моме за любене и млади и стари, живота те убав, кога имаш пари, има моме за любене и млади и стари, има моме за любене и млади и стари. gledam kako starci ljube ženi mladi pa si mislim ne su stari koga ima pari le le le le ne sa stari koga ima pari gledam kako starci ljube ženi mladi pa si mislim ne su stari koga ima pari le le le le ne sa stari koga ima pari аз пари немам, сърцето ми плака, дали има таква смома на криди да сака, дали има мори таква смома на криди да сака, ако има таква, нека ми се яви, чиста ми е вярна любов, да не заборави, чиста ми е море вярна любов, да не заборави. сърцето тревожно все ти, очите ми запълни със сълзи. Сърцето тревожно все ти, очите ми запълни със сълзи. سمين مولت الله شيء من ورا دوستي ست في زمين مولت الله Ne Ardis illuminati primen pachelar вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да ликувам в твоето сърце. Аз искам с тебе да живея, вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да ликувам в твоето сърце. слямата мълвя, ще кажеш ли поне последно с Богом или ще скриеш красивите очи? Ще кажеш ли поне последно с Богом или ще скриеш красивите очи? Аз искам с теб да живея, вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да лекувам в твоето сърце. Аз искам с теб да живея, вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да лекувам в твоето сърце. Спомнеш ли онези майски нощи, когато бяхме ни двамата с теб? Си спомнеш ли онези майски нощи, когато бяхме ни двамата с теб? Аз искам с теб да живея, вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да лекувам своето сърце. Аз искам с теб да живея, вечно твоя сянка да бъда. Раните ти аз да лекувам в твоето сърце. Аз искам с теб да живея, вечно твоя сянка да бъда, раните ти аз да лекувам, в твоето сърце аз искам с тебе да живея. него бряг, когато ми за първи път си луна, във вечерният синка полумрак. Когато ми за първи път си луна, във вечерният синка полумрак. Заминай ли се завърна вече, научих ли, че вече си сгоден и можеш и на нея тази вечер да разказваш както някога на мен. И можеш и на нея тази вечер да разказваш както някога на мен. Кажи ми, майко, кой е то сечичко, прилича ли на татко ми, кажи, защо си, майко, винаги самички, защо ти, майко, винаги тъжиш, защо си, майко, винаги самички, защо ти, майко, винаги тъжиш. какво да кажа на детето, на тази невина маничка душа. И бистрите сълзи в очите детски, без бащина любов да отиша. И бистрите сълзи в очите детски, без бащина любов да отиша. Без бащина любов да отиша. кашличка одна, Забрави на крај на света О самотина тја Знаја самотна кашличка одна, Забравена на крај на света Сред таја борова гора света, не шали роден край. Знай любовта, не шали майка, брат и сестра, не шали никой, никой на света, не шали роден край. тази къщичка сама сред тая борова гора. Бяхме с теб щастливи много, много дни в тази къщичка сама, о само те линии. сестра, шали роден край. Знай любовта, нишали майка, брат и сестра, нишали никой, никой на света, нишали роден край. Лезидни, но счастье щастие останахме сами и разделени Но уби отидоха си тези дни, но щастие останахме сами и разделени Знай Mišaljenik koji nikoj na svijeta Mišalje rodin kraj Znaj ljubom ta Mišalje majka, brat i sestra Mišaljenik koji nikoj na svijeta Mišalje rodin kraj Mišalje rodin kraj Mišalje rodin kraj Богом сладко спишь, станице целой, ме и си пак легни, стани ми, стани, що ми сладко спиш. güneşi Bu dinine mi muaditi Pogubi Pogubi малини, что не да силново съм ги аз. И устните ти сочникът малини, што няма да силново съм ги Teško je da ljubiš i stradaš